Saluton al ciui. Eh, mi estas Eduardus, parolas Eduardus, kai hodiau eh, mi nur volas eh, curte paroli pri eh, eh, pri miai stontai proiectoi ci eh, kai bone eh, cavancam eh, mi tre amas la eston de Esperanto en mia vivo, tute prave. Eh, mi comencis anta ne tre longe, de anta ne tre longe, eh, la penon kiu temas pri la traduco kai la aldono de contribuo al Wikipedia o Wikipedia por ido. Eh kai mi volas fari la llenan de Sidon o mi volas fari la llenan. Mi havas yes. Mi decidis la llenon. Eh mi forlasos eh, de nun eh, la la probon eh, por traduco in, esperanto bone kai mi mi provos eh, aldoni eh, cladigon al vi pri tia decido kai yes eh, unue eh, mi devas eh, estas cavasa o debo por mi eh, eh, la llenan clarigon al doni, doni al vi eh, cavancam mi eh, infane dum mia mi infanezzo mi cestis eh, larneye pas larneye eh, vere honeste mine recebis eh, educadon tiem Eh bone primarkindas la yenon mi lojas en Sudamerico. Kai eh, mi anka primarkindas la yenon mi lojas en eta urbo, urbeto. Kai yes tial ke mi mi havis problemon eh pri quo temis eh, pri quo temis eh pri la malfrua e parolo eh dum mia infanetso eh verdire mi eh comencis eh la parolon eh mi povas eh supposi eh, quiam mi estis nau iara cabancam eh, ech eh, ech eh, ti un tempon mi mi mi ciam mi mi restis tre timida kai mi nur em eh, mi nur portigis quelque da vortoi que yes mi vere comensis eh, la sengenan parolon em eh, mi estis eh, dec du yara eh, kiavancam de nove mia parolo eh, ti un tempon vere eh, similis al la al la infan parolo parolo de infano infaneto To, eh, mi certe sias che mine ricevis formalan educadon kai mi mi penis au mi provis almeno eh, mi creis conton eh, ce wikipedio por esperanto por aldoni contribuon al tiu proyecto quiun mi tre aprezas quiun mi tre amas ancao tial que mi chiam eh, habis dependetson de tia retello wikipedia eh, por eh, base base eh, havi almeno etan etan sion pri pri pri la mondo pri scienzo pri quelque da faco chu eh do certe unue mia denasca limbo estas la hispana che avancam mi havas grandan varakton contra la uso de gi kai tial che mi lojas eh, en sudamerico rimas mi rimarkindas che la plei multo da homoi eh, ne ne havas pacienzon em ne havas pacienzon em dum em, dum mia mia provo de eh par eh interparolo con ili kai yes eh tion mi povas eh, konfirmi eh kai yes mi mine vere verdire mine juas la la parolon hispane e kai em mi hontas pri la lleno set mi mine havas mi mine poas legi hispane fluent tamen eh, poste mi mi lernis bone ne poste mi per dire mi comensis la lernadon de la angla e <clears throat> e ehm, eh, kia kia mi estis nau yara angao au et e, eh, fruen kai ke banka min habis opportunon au ka au okason por praktiki jin kun alia i homoi tis eh tis kiam mi am kiam mi estis tudek yara au mi ne povas eh, mi mi dubas pri eh, miai rememoro i sed yes quia mi estis proximume eh, dude quiana eh, kai vere mi sentas min eh, pli conforta usante la anglan kai comprender la speranton ankao ti anke mi ankao lernis eh, citi un limbon de anta tredonge se de nove eh, por traduco oni personas eh, eh educadon formalan educadon ion kiun eh ion kiun mine havas kai yes em eh, kai mi mi kreis konton che wikipedia eh por la dono de contribuo al esperanto kai mi pomas eh mi pomas tili la genon eh mi mi ne havas problemon pri la uso de la limpo kai shaina san mi ke mia gramatiko almenau eh eh almenau kutime estas justa tamen mi trovis alian personon eh, en ce Wikipedia kai ni ciam estis criticanta mia in laboroin eh, sen la aldono de clarigo ni li ciam estis didanta la genon ne negrigi la articolon kai mi ciam eh, mi ciam eh, petis de li clarigon eh, ciu mi usis ciu mi eh, usis la grammaticon mal giuste au ne mi nenia mi ricevis... eh, mi ricevis respondon kai rimarkindas ke ĉi persono en sia propra profilo ĉe Wikipedia faris grandan gramatikan eraron eh, esperante kai mi ne comprenas eh, eh, bone li fakte eh, almenaŭ eh, laŭ sia profilo eh, li asertis ke li esperantistiĝis eh, eĉ eh, eh, antaŭ pli da dudek jaroj kaj ancora li ne havas tutan regadon de la gramatico do eh, yes do certe eh, kai la llena facto estas tre grava eh, mi pensas que que mancam mi mi subtenas la progreson en Esperanto, mi subtenas eh, la la eh, bueno la <coughs> la la decidon de persono y por y eh, tamen eh, mi pensas que la comunumo eh, eh ne estas sufite tolerema shinas a mi do eh kai mi jam sis en en antawa en antawa filmeto eh, shinas a mi eh ke mi estis Fernanda la Idan Limbon kai antau quelque da semaino in mi creis alian conton eh che wikipedia sed mi faris mi decidis que de nun mi mi nur eh, <clears throat> donos eh, traducoin en la ida e eh, certe mine forlasos la parolon e mi ciam estas percanta eh, per canta mian propran tak libron en esperanto tamen e eh, por verkado kiun mi volas publikigi rete o interrete che eh, wikipedia mi de nun mi usos la idan limbon tiel que anca mi mi tre estimas ca mi tre amas la idan limbon que eh, ji havas eh, por mi ca banca multe da esperantisto e poas havi, eh, poas mal consenti eh, tres, mi, tres consentas que la ida lingo javas que queda que que da em, eh, no ne avantajo pli bonito eh, eh, compare compare compare con la esperanta limbo eh, do e kai mi jam donis kelke da contribuo <clears throat> al la wikipedia por ido kai mi am eh, ancora mi ne recebis eh, criticon au kai mi sentas min plin mi sentas min che la ira como un humo estas que vas a pli tolerema au shenas a mi a mi ne certe si es se yes mi certe mi daurigos la mercadon la legadon de la esperanta limbo tiel que gi eh, estis gran grava parto dum mia vivo tamen eh, tial que mi nenia recebis educadon eh, mi ne volas eh, esti constante kai mal eh, criticata de aliai eh, personoi i kiu ne havis la saman problemon kiam mi to certe mi volas eh komenci eh bueno bone mi jam faris tion eh se da la contribuon la ida limbo kai ancora mine mine minus certesias la kialon por eh gia gia ne abundo da eh ne abundo da parlanto mi eh mi mi vola diri ne abundo de iristo ca yes mi tre amas la idan limbon ca eh, pensas que eh, la lernado eh, de allí han cao estas eh, farinda chu kai mine comprenas la llenon eh, mi jam auscultis multe da i diran eh, dirinte eh, que ili volas ehm de origi la limbo lernadon tamen ili neniam mens ili neniam eh, mensias la lernadon de alia i plan lingvo same kiel la ida lingvo kai tiu ehm min surprisas eh mi certe sias do eh, kavanka ke existas multe da esperantisto en eh, kiui ankao eh, kiu ankao eh, subtenas kai lernas la idan limbon kai ankao aliain eh, lan limboin eh, do mi tre estimas eh, eh, en, en, tian eh, homon eh, can yes mi ne comprenas eh, la kialon eh, mi ne comprenas mi ne comprenas la kialon pri eh, la ne eh, pri la ne desiro eh, pri la lernado de plan planlingvoj tiel che esperantisto i cutime almen almeno eh, ili e eh, ciam volas lerni natura in limbo in ne plan limbo in kai mi ne comprenas tio bone eh certe eh, eh, eh existas eh, excepto kai certe eh existas multe da esperantisto en eh kiu anka lernas na idan limbon togiponon, eh interlingua kai alia in plan limbo in kai mi tres timas tia in homo in eh uno de mine havas eh eh, havas contraustaron pri la lernado de natura in lingvo tamen tre juas eh, la logican strukturon sistemon de plan lingvo in yes ankaŭ mi estas lernanta la latinan kai eh, la jenan fakton eh, la jena facto anca min surprisas e multe da homoi e volas lerni la hispanan exemple kai mi mi ne comprenas tion tial che eh, mine mine ne mi mi estas lernanta la latinan kiel mi jam sis kai eh, por mi mine trovas la latinan eh, pli facila ol la hispana exemple mine eh, eh, eh, eh, la llenon eh, la latina havas eh, prelogican sistemon cadre de la gramatico cae de nove mine comprenas eh, la kialon pri la decido de lernado de la hispana o la portugala o la Franza, se vi poas lerni la latinan en el de nove multe da persona in homo estas tiranta la llenon pone esperanto kai anco ido e estas plan limboi arte farita limbo tamen la latina ne nur estas eh, natura limbo sed anco eh, mi pensas ke ti eh, estis in kai ancora estas tre tre grava limbo eh, precipe por eh occidento chune do mine comprenas eh, la kialon pri la lernado de la hispana de la franca se vi povas lerni la latinan kai mi povas eh, mi povas acerte confirmi <clears throat> que eh, gia lernado ne estas tre malfacila compare con la lernado de la Franza, exemple au eh, ancao la hispana bueno a eh, mi pensas que mi mi finos mi parolon nun kai bone eh, mi de nun mi volas eh, daurigi eh, la uson de la ida lingvo kai bone mi volas ankaŭ trovi eh, como eh, kiu eh, kiu eh, kiu accept, uh, acceptas kaj eh, eh prenas eh, la eston de ido to dankon kai eh, dispaldo espereble